Bulan ýene bir ýalňyşýan zady näme? Bir adam çyndanam şirkiň nämedigini bilmän şirke düşüp bilýämi? Düşüp bilenok. Düşüp bilýär. We hiç kimem şoň şirkdigini aýtmady. Şu ýöne özüne musulman diýdi. Lä ilah illallah Muhammed ar Rasulallah diýdi. Namaz okady, agyz bekledi, indi şirk etdi. Şoň şirkdigini bilmedi, tagat döreýtdi. We şoň şirkdigini hiç kimem aýtmady. Gözledi, gözledi, hakam tapyp bilmedi, şo halatda öldi. Biz näme diýýäs şoňa? Müşrik diýýäs. Ondan bular näme diýýär? O bilmedik adama günä ýazylana gara-ow diýýärler. A biz nä günä bar diýdikmi oňa? Hü? Biz günä bar diýdikmi oňa? Biziň sözümizi agzymyzdan eşitmeli, daş gulakdan eşitmeli däl-ow. Biz oňa günä bar diýdikmi? Oňa günä ýok, o bilmeýän adama günä ýok. A günä ýok bolsa dowzaha düşmeýär-ä o diýýär. A biz näme o dowzaha düşýär diýdikmi o? O dowzaha düşen-ow oňa adam. Ýöne biz dünýede nähili gatnaşýas? Müşrik diýip gatnaşýas. Şu halda-da öldi, bilmedi şoň şirkdiginem. Yzyndan şoňa doga-dileg edibilýäsmi? Edibilemizok. Yzyndan sadaka beribilýäsmi? Beribilemizok. Ýöne biz oňa günä bar diýemizok. Oňa günä ýok eden şirk üçin. Znaçt, eden şirk üçin günä bolmasa, günäsiz zat üçin nädip Allah ony dowzaha salsyn? Biz oňa dowzaha düşýär-de diýemizok. Onda näme diýýäs? Jennete düşýär diýýärsiň. Ýa jennete düşýär diýýän bu zat. Näme diýýär? Allatagala ol adamlary synaýar diýýär o dünýede. Allatagala oňňalak adamlary synlaýar. Nädip synlaýar? Ot ýaratýar. Ot ýaratýar-da näme diýýär? Giriň şoňa diýýär. Kim şoňa girse, ot oňa jennede öwrülýär. Kim şoňa girmese-de ondan soň dowzaha salýar. Dowzaha-da. Dünýede şirk eden üçin salanag ony. Dowzaha-da Allatagalaň o dünýede buýrugyny etmänligi üçin salýar. Düşündikdämi indi? Düşündikdämi? Sen biziň agzymyzdan şungalak zatlary diýip eşitdiňmi? Düýbünden ters zatlary aýtdylar dämi? Ol hem zat eşidilmäkä kabul edilýär. Düşünýäňmi? Zat eşidilmäkä kabul edilýär. Şonuň üçin ol biziň agzymyzdan eşitmeli, o biz näme diýýär. Bir adam şirke düşýär. Seretýär. Näme üçin düşdi? Bilip düşdümi, bilmän düşdümi? Bilmän düşdi. Öwrenen ise öwreni bilýärdimi? Öwreni bilýärdi. Ýöne öwrenmedi. Aýdan eşiden barmy? Bar. Ýöne diňlemedi. Öldi, müşrik şol adam, dowzahy. Bir adam şirk etýär. Bilýärmi şoň şirkden bilenak? Aýdanmamy? Aýdany ýok. Gözledimi? Gözledi. Tapdymy? Tapmady. Şo hally öldi. Yzyndan doga-dileg edibilýärsiňmi? Edibilemizok. Ýöne günä gazandy diýdikmi eden şirk üçin? Ýok, günä gazanmady eýsegem, bilmän edilendir. Allah günä ýazanak. Indi şo şirk üçin dowzaha salýarmy? Dowzaha salanak, Allah ony synlaýar. Ot ýaratýar-da, gir diýýär. Kim girse jennet, Allaň näme emrine tabyn bolup. Kim girmese-de, oňa dowzah. Çünikdämi? Ine, şu oglanlar düşünmeli ony, Sebepsaryň akydasy şu. Ýaňky getirilýän deliller olar delil däl, olar şübhe. Her deliliň öz ulanýan waspy bar, hadysda bir wasp geldimi, biz şo waspy ulanýas. Biz näme diýýäs? Köpüni içseň bir zadyň, serhoş etýän bolsa azam haram diýýäs. Dogry dämi? Indi köpüni içeňde, azam serhoş etýär, haram diýýär. Bir litr sygara içemde-ä, men piýan bolýan bolsam, şoň bir damjasam maňa haram bolýar. Indi men gidip, näme öňümden çykan zada haram diýibilmeýär-ow. Men käbir zat, adam käwagt soz içse göwni açylýar, şatlanýar, dogry dälmi? Haramhor käfirler näme? Haramdan keýp alýar, musulmanlar halal zatdan lezzet alýar. O käwagt şaşlyk zat ýemizde göwnümiz açylýarmy, açylanok? Göwnümiz açylýar. Gülýäs, begenýäs, göreşýänimiz bar içimizde joşup, güýjünenem etmän. Indi biz şuny biz begendirdi diýip şuňa haram diýibilýäsmi? Ýog-ow, serhoş etse diýdi, dogry dälmi? Bu bizi serhoş etmedi, bu biziň göwnümizi hoş etdi. Adamyň göwni hoş bolsa, seri işleýär. Emma adamyň seri hoş bolsa, düşündiňmi? Eýýäm oň akly ýitýär. Düşünikdämi? O biziň serimizi hoş etmedi. O biziň göwnümizi hoş etdi. Şonuň üçin seriň hoş etýän zat haram etýär. Göwnüň hoş etýän zat haram edenok. Şonuň üçin hadys nähili suratda geldimi, biz hem şoňalyk ýerinde ulanýarys. Emma bir hadysy alyp hemme ýerde ulanýaň, müşrikleriň hakynda ulanýaň, murtetleň hakynda ulanýaň.